Նախաձեռնության նպատակն այն է, որ գնահատենք այն, ինչ կարողացել ենք իրականություն դարձնել տարիներ առաջ։ Դա մեր ազգային երազանքն է եւ այն պետք է արժևորենք, ասում է Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի պրոռեկտոր Ալիսա Բաղդասարյանը։ Դրա հետ միասին ասում է, պիտի գիտակցենք, որ այսօր մեր արժեվ ծառացած խնդիրներն էլ շատ են եւ պետք է վերաիմաստավորենք ապրածը, հասկանանք մեր սխալներն ու հետեւություններ անենք։ Գնահատենք այն ամենը, ինչ ունենք եւ արժևորենք ընթացքը։ Բնականաբար գիտակցելով, որ մեր արժեվ ծառացած խնդիրները մտքերը ավելի մեծ են։ Բայց հասկանանք, որ այն ամենը, ինչ եղել է եւ այն ամենը, ինչ հաղթարել ենք, այն հաղթանակները, որ ունեցել ենք, իրականում նույն իրավիճակներում հայտնված դինելուց հետո է եղել։ Այնպես որ նման միջոցառումներ անհրաժեշտ են։ Հասկանանք, ինչպես ենք կարողացել հաղթահարել, հասկանանք մեր խնդիրներն ու մեր սխալները, որոնց արդյունքում ենք հայտնվել ենք այսօր այս իրավիճակում, եւ հասկանանք ինչ կարելի է անել, որ մեր հաղթանակները վերականգնեն։ Այսօր այո այլ իրավիճակ է, բայց Արցախյան շարժումը, որ սկսեց 35 տարի առաջ, այսօր էլ արդիական է եւ դասեր ունի պահած։ Այդ դասերից կարևորագույնն այն է, որ համախմբված միասնական մեկ նպատակի համար գործելու դեպքում հաղթանակներ կարելի է գրանցել։ Համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար ադրբեջանագետ Հովիկ Ավանեսովը նախաձեռնության նպատակներն է ներկայացնում։ Հիմա էլ է կարևոր, քանի որ շարժումը 35 տարի առաջ սկսվել, բայց չի ավարտվել։ Մեր պայքարը շարունակվել է այնքան ժամանակ ժամանակ մինչև չվերականգնի պատմական արդարությունը։ Նաև նախաձեռնել ենք մի հետաքրքիր գաղափար եւս փոքրիկ ցուցադրություն է գրքերի, որը վերաբերվում է Արցախյան հակամարտությանը, Արցախյան շարժմանը եւ Արցախի պատմությունը, որտեղ տարբեր հեղինակներ հայ եւ օտար երկրյա ներկայացնում են Արցախյան շարժումը։ Նպատակը այն է ցույց տալ, որ այս իրադարձությունների մասին այսքան գրականություն կա, դա այդ գրականության մի նվազագույն մասն է եւ այդ գրքերի ծրագրի եւ աշխատությունների հեղինակների որոշ մասը նաև ներկայան լինելու է կլորցական քննարկմանը։ Արցախյան շարժման առանձնահատկություններից մեկը ըստ ադրբեջանագետի այն է, որ մարդիկ շատ շուտ հասկացան, այլ երկրների առաջնորդների տարատեսակ նամակներ ու դիմումներ հղել նոկուտ տալ չի կարող։ Իրավիճակից ելքը նաև սեփական ներուժը կենտրոնացնելու, իմի բերելու եւ միասնական գործելու մեջ է։ Նրանք ձեռնամուխ եղան կամավորական ջոկատների ստեղծմանը, որոնց միջոցով էլ հնարավոր եղավ զսպել ադրբեջանական ագրեսիան։ Հիմա ստեղծված իրավիճակը ըստ Հովիկ Ավանեսովի շատ նման է 1988 թվականի իրավիճակին։ Ստեղծվել է այնույն իրավիճակը, ինչ եղել է 35 տարի առաջ։ Ոստի այն դասեր, այն գործիքակազմը, որը սկսվել է Արցախյան շարժումը 35 տարի շարունակ իր արդյականությունը պահպանվում է եւ հիմա ավելի լայն հնարավորություններ կա հատկապես տեղեկատվական դաշտում ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս մեր պայքարի իրավասիության մասին, պահանջատիրության մասին տարբեր լեզուներով բավականին օպերատիվ հասցնելու միջազգային հանրությանը։ Ոստի ինչքան որ գոյություն ունի ադրբեջանա-արցախյան հակամարտություն, քանի դեռ կարգավորված չէ վերջնականապես, արցախյան շարժումը լինելու է արդիական։ Արցախյան շարժումը չի կորցնելու իր արդիականությունը այն առումով, որ լավագույն դասն է, լավագույն օրինակն է համախմբված պայքարի միջոցով արդյունքներին հասնելը։ Միջոցառման նպատակը զուտ անցյալը վերհիշելը չէ, ասում է համասարանի ռեկտոր դոկտոր Դոնարա Գաբրիելյանը։ Այսօր գրեթե նույն իրավիճակն է, ինչ եղել է 35 տարի առաջ։ Պետք է ելքեր գտնել, եւ այս քննարկումը նաեւ այդ ելքերի որոնման առաջարկների քննարկման նպատակով է կազմակերպվել։ Я очень надеюсь, что сегодня у нас будет очень продуктивный и интересный день, интересный разговор. Я приглашаю всех к открытому разговору, и если мы сможем найти какие-то пути решения выхода из этой ситуации и сможем порекомендовать государственные структуры Арцаха и Армении присоединиться к тем э, пожеланиям и к тем словам надежды и к той программе выхода из ситуации, которую мы с вами сегодня сможем принять все-таки. Есть такая надежда. Այսօր խոսել ելքերի մասին շատ դժվար է։ Իրավիճակը ստանդարտ չէ, նաև աշխարհակաղակական առումով։ Հետևաբար պետք է զգուշավորությամբ աշխատել ինչպես միջազգային հարթակներում, այնպես էլ հասարակության հետ, ասում է Արցախի հանրապետության նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական քաղաքական Նելի Բաղդասարյանը։ Այդ ելքերը հստակ չեն, հատկապես վերջին զարգացումների ֆոնին։ Բացի նրանից, ես կարծում եմ, որ այսօր առավել քան երբևէ մեր հասարակության հետ պետք է խոսել իրատեսականության դիրքերից։ Ցավալիորեն ես տեսնում եմ, որ ցանկացած պաթոսային հայտարարություն, ցանկացած ինչ որ իրականությունից կտրված հայտարարություն, որը ավելորդ ողքեվորության է հասցնում մեր հասարակությանը, ես ասում եմ ավելորդ ողքեվորություն, որովհետև սա հակառակ էֆեկտն է ունենում, շատ վատ է անդրադառնում մեր հասարակության թանուր հոգեբանական իրավիճակի վրա։ Տարբերությունը 88-ի եւ ներկա իրողության մեջ ըստ կլոր սեղան քննարկման մասնակիցների այն է, որ այն տարիներին կար մեկ ընդհանուր գաղափար, որի շուրջ անխտիր բոլորը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում պատրաստ էին համախմբվել ու համախմբվել էին։ Չկար ավելի վեհ, ավելի կարևոր շահ, որը վեր կդասվեր դրանից։ Հիմա այլ է իրավիճակը եւ նման ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ըստ միջոցառման մասնակիցների պետք է ունենալ ազգային գաղափարախոսություն, որի շուրջ մարդիկ պատրաստ կլինեն միաբանվել անկախ քաղաքական հայացքներից ու այլ շահերից։ Առաջարկները եւ նախաձեռնությունը падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով պետք է բխի մտավորականությունից։ Ինձ համար շատ կարևոր է այո այդ գաղափարը, ինչպես դուք նշեցիք, որովհետև շատ եմ առիթներ ունեցել այս վերջի տարիներին հանդիպումներ ունենալ մտավորականների հետ, մասնակցել քննարկումների։ Այդ քննարկումների ժամանակ ես անընդհատ ասել եմ իմ նույն կարծիքը, ելի եմ այդ կարծիքին, որ 88-ին հաջողեց, որովհետև այն ժամանակ քաղաքական ուժերը չէին ղեկավարում, <clears throat> չէին առաջնորդում եւ շատերս Երևանի ազատության հրապարակում չէինք գնում քաղաքական դեմքեր տեսնելու, չէինք էլ ճանաչում։ Մենք Մենք տեսնում էինք մտավորականներին, գիտեինք մտավորականներին եւ առաջնորդում էին ամեն բան հենց մտավորականները եւ այդ գաղափարնել էին իրենք ձևավորել։ Եվ դրանով էր հենց պայմանավորված մեր հաջողությունը։ Ցավոք սրտի հաղթանակից հետո, շարժումից հետո կարծես մտավորականությունը հենց իր ձեռբերումներից հետ քաշվեց։ Մտավորականությունը զիջեց իր դիրքերը եւ տվեց այդ ամենը քաղաքական ուժերին։ Հետո սկսեց ուղակի դժգոհել, բողոքել, որ ինչու են քաղաքական ուժերը ղեկավարում այս ամեն ինչը, բայց դա եղավ զիջման արդյունքում։ Ես կարծում եմ, որ դա առաջի սխալն էր մտավորականության։ Դրանով նաև պայմանավորված մեր երկրում, թե Արցախում, թե Հայաստանում չկարևորվեց այլևս գիտելիքը, գիտությունը, կարդալը, գրելը, սովորելը։ Ինչ խոսք պետությունն այստեղ ամենաներգործուն ազդեցությունը պիտի ունենա ու պիտի լինի առաջին աջակիցը։ Միակարծիք են քննարկման մասնակիցները։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը սկսել է 35 տարի առաջ, բայց այն չի ավարտվել։ Այն շարունակվում է նաև այսօր։ Հիմա գուցե նահանջի անհաջողության փուլն է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, թե պայքարը ձախողվել է։ Քանի հիշում ենք ու նման միջոցառումներով նաև արժևորում այն վերլուծում սխալները ու խոսում դասերից հաղթանակները վերականգնելու հույս կա։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։